va jin toifasini faqat o'zimgagina ibodat qilishligi uchun yaratdim dedi bir kun inson va jin toifasini olloh hammasini jamlaydi va yagona o'ziga ibodat qilganligi va qilmaganligi haqida savol qiladi mana bu oyat shuni bayon qilyapti hammalarini ya'ni insonu jin toifasini hammasini alloh subhanahu va taolo jamlagan kunda xitob qilib ya ma'sharal jinni minal ins odatda insonni yo'ldan adashtiruvchi ko'proq adashishligiga sabab ko'proq jin toifasi bo'ladi agar bir insonlarni ichida biror bir kishini har qanday bir yaxshilikni qilganligi bilan tushuntirilsa uni hech kim bir ajablanmaydi ammo bir jindan haqida bir botil bir gapni gapirib qo'ysa ham odamlar shunga tamoman ergashib ketaveradi mana hozirgi vaqtdagi shunday bir pokiza haqiqatni gapirgan kishilarga ergashadigan odamlar kam topiladi ammo jin haqida biror bir so'zni aytiladigan bo'lsa u shahardagi odamni olloh saqlaganlari qoladiyu qolganlar hammasi shu tarafga o'tib ketadi hozirgi zamonamizda bo'lib turgan ishlar ham shu narsani mana yaqqol namunasidir mana bu yerda alloh subhanahu va taolo jin jamoasiga albatta jin jamoasining mana avvalgi darslarimizda aytganmiz ularni mo'minlari ham bo'ladi jin toifasi olloh biladi bu bizdan ko'ra ko'proq mavjudotni tashkil qiladi birodarlar bularga alloh subhanahu va taolo xitob qilib ey jin jamoasi juda insonlardan o'zinglarga tobelarni xo'p ko'paytirdinglar deydi minal ins insonlardan o'zinglarga tobelarni xo'p ko'paytirdinglar ya'ni ular zalolat yo'liga chaqirgan vaqtida jinlarga jinkashlarga bularga hammasiga ko'p odam ergashib ketdi وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض insonlardan bu jinlarning do'stlari ya'ni jinkashlar bular hammasi o'zlarining ko'p adashtirganligini go'yoki uzrini bayon qilganga o'xshab ey rabbimiz ba'zilarimiz ba'zilarimizdan foydalandi mana shu narsa biz adashishligimizga adashtirishligimizga sabab bo'ldi deyishadi ya'ni insonning mana bu yerdagi adashishligining sababi ko'proq qo'rquv yo tashvish bo'lmaydi balki insonning foydalanishligi bu adashishligiga sabab bo'lib qoladi agar siz biror bir kishidan foydalanib qolgan bo'lsangiz uning zalolat yo'liga rozi bo'lib zalolat yo'lini ixtiyor qilib ketib qolasiz hozirgi vaqtda ham bir tekshirib ko'rsangiz ko'p odamlar salohiyatli holatda bo'lgan kishilarning adashib ketishliklarini sababini qarasangiz o'zidan ko'ra martabada yuqoriroq bo'lgan odamdan foydalanib qolib shuning zalolat yo'liga kirib ketgan ana alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda haqiqiy bir adashishlikning birinchi omili ba'zi kishilarning ba'zi kishilardan foydalanib qolishligidir inson biror qo'rquv yo bir musibat bilan o'ziga o'ziga kelib qoladi o'zini o'nglab oladi lekin foydalanishlik hosil bo'lgan vaqtda o'limining oxirgi vaqtigacha shu zalolat yo'lida ketib qolaveradi va ular mana insonlardan bo'lgan jinlar va jin jinlarning do'stlari ya'ni jinkashlar deb aytsak bizga muhlatlangan muhlatgacha shu foydalanyapmiz deb ketaveribmiz shu yerga yetib qolibmiz deydi chunki mana hozirgi vaqtda ham biror bir jinkashni foydalanayotgan dunyoviy daromadi ham har qanday katta maosh olayotgan kishidan ko'proqdir birodarlar chunki hamma moli dunyolar shu jinkashlarga sarf bo'ladi u manfaatning bo'lib turishligi insonni zalolat yo'lida davom etaveradida shu umrining oxirgi daqiqasigacha borib qoladi va balag'na ajalanalladhi ajjaltalana bu qur'on iborasi nihoyatda bir daqiq iboraki biz shu o'zing muhlatlagan muhlatgacha yetib kelib qolibmiz deyishadi qola alloh subhanahu va taolo bularning uzrini qabul qiladimi ularning shu o'zlaricha uzr bayon qilayotgan lekin haqiqatni bayon qilishyapti ular hayotlarida birinchi marta butun hayotlari bo'yicha kazzoblik bilan o'tgan jinlarning do'stlari mana shu soatda to'g'ri so'zni aytishyapti oxiratda ya'ni to'g'ri so'z gapirishlik endi foyda bermaydigan u yerda kofir ham mushrik ham mo'min ham va jinkash ham hammasi to'g'ri so'zdan boshqa narsani aytolmaydigan soat u mana bu yerda bir marta o'zining Rabbini tan olyapti va zalolatining sababi foydalanishlik bo'lganligini ko'rsatyapti va oxirgi daqiqasigacha Alloh o'zim bergan muhlatgacha adashib kelganligini bayon qilyapti alloh subhanahu va taologa bu to'g'ri so'zlari bilan aytgan uzri manfaat beradimi uzrini Alloh qabul qiladimi Alloh tarafidan javob qola annaru masvakum xolidina fiha illa ma shaalloh o't sizlarning joyinglardir masvo masvo uzoq muddat turadigan joyni masvo deydi xolidina fiha bu o'tda sizlar abadiy qolasizlar illa mashaalloh Allohning mashiati bilan Allohning mashiatini istisno qilinyapti biz bu yerda ba'zi bir darslarimizda aytib o'tganmiz buni illa mashaalloh ollohning mashiati davomiy mutlaq holatda qoladi ya'ni olloh xohlagan vaqtda har bir narsa hayotdagi qonuniyatu hammasi bekor bo'ladi ollohni mashiati bo'ladi mo'min kishi doim ollohni mashiatini hech bir narsaga bog'lanmaganligini mutlaq ekanligi doim tasavvurda bo'lishligi kerak mana bu odamlarni adashtirgan jin toifalari va ularga ergashgan inson toifalari bular hammasi do'zaxda abadiy ekanligida shak shubha yo'q lekin shunday bo'lsa ham illa masha alloh oyati ollohni mashiati mutlaq hech narsaga bog'lanmaganligini mo'min kishining tasavvuridan ajralmasligi kerakdir yoyinki ba'zilari iymon bilan o'lib ketgan bo'lsa umrini oxirida bir o'zini o'nglagan bo'lsa gunohi ko'pligi sababli do'zaxga tushgan bo'lsa alloh subhanahu va taolo o'zi xohlaganda ya gunohlari ya'ni tamom bo'lib shunga muvofiq azobni ko'rgandan keyin chiqishligi mumkin iymon bilan umrini oxirida salohiyat bilan o'tib ketgan bo'lsa inna robbaka hakimun alim robbis sizni rabbiz deydi alloh subhanahu va taolo hikmatli va bilimdon zotdir وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون shunday zolimlarni ba'zisini ba'zilariga bilan do'st qilib qo'yamiz qilgan kasblari sababli ya'ni u ham doim zulmni yaxshi ko'radi bu ham zulmni yaxshi ko'radi ikkovini mizoji bir xil bo'lib zolimlarni bir birlari bilan do'st qilib qo'yamiz shunday haqiqatda ham zolim odam hech qachon adolatli kishi bilan do'st bo'lolmaydi chunki bu bu nodonlik deb biladi adolat qilib yurishligini hatto masalan bir kishi davomiy bir o'g'irlik bilan o'zi dunyo topishga odatlangan bo'lsa bunday mehnat qilib bunday qilishlikni bu nodonlik bu ahmalik deb biladi qilayotgan kasb insonni birlashtiradi birodarlar yaksibun hayotga bir nazar tashlasangiz hayotdagi islom yo'lidan boshqa yo'ldagi birlashishlar hammasi hozir ko'p o'zlarini musulmonman degan kishilarni ko'plarini ham birlashliklari kasb va boshqa narsalar bilan bog'lanib ketilgan lekin islomdagi asl birlashlik iymonu islom bo'lmoqligi kerak yo tug'ishganlik yoyinki boshqa bir joyda yashashlik yoyinki bir joyda ishlashlik yoyinki bu narsalar uning asosiy bog'lanadigan narsa bo'lmasligi kerak lekin bular bilan bog'lanishlikni islom juda hayroho bunga albatta bu yaxshi narsa lekin aslida iymon bilan bog'lanishlik asos bo'lmoqligi kerak mana bu yerda bimakalu yaksibun kasb qilgan amallari bilan zolimlarni ba'zilarini ba'zilarga do'st qilib qo'yamiz deyapti zolimlarni hammasini tekshirib qarasangiz hamma zolimlar bir bo'lib yurishadi hamma zolimlar bir hamtovoq bo'ladi hamma zolimlar dunyoni qayerida bo'lsa birlashib qolaveradi mana bu narsa nima kasb ya'ni kasb dunyodagi bog'lanishlikning bir katta bir ramzi hisoblanadi o'g'rilar birlashib qolaveradi to'g'rilar birlashib qolaveradi hamkasabalar birlashib qolaveradi zulmkashlar zulmni hunari zulm bo'lganlar ham birlashib qolaveradi mana bu oyatni daqiqligi yaksibun kasblari sababli biz zolimlarni ham bo'lmasam birovga zulm qiladigan tabiatda bo'lgan odam kimni ko'rsa zulm qiladigan bo'lmoqligi kerak lekin zolimlar bo'lganda bir biriga ajoyib bir vallomatlik qilib muruvvatlar qilib yuborishligi mumkin ammo birovni qonini so'rib turib unga vallomatlik qiladi mana bu oyatni agar hammamiz ham alloh subhanahu va taoloni bu zolimlarni ba'zilarini ba'zilariga do'st qilib qo'yamiz shu zolimlar kambag'al odamga biror bir narsani berolmaydigan zolim o'zining zulmdagi hamkasbiga katta miqdordagi narsani berolmaydi mana bir hayotdagi hamma harakatlar bizga bu narsa namunadir birodarlar zolimlarning ba'zisini ba'zilari bilan kasb qilgan narsalari sababli bir biriga do'st qilib qo'yamiz deydi zulm qilishlikka har qancha dunyoni sarf qilolmagan zolim adolat qilishlikka zarracha narsani sarf qilolmaydi birodarlar mana boshqa dunyolardagi harakatlar hamma odamlarning bir birlariga munosabatlarini tekshirib ko'radigan bo'lsangiz biz nihoyatda bir bu so'zni bir oddiy qilib teng tengi bilan tezak qopi bilan degandek bir o'zi hamma shunday birlashib qolganlik alloh subhanahu va taoloning ana shu qalbda bir kishi zulmni yaxshi ko'rsa zulmni yaxshi ko'radiganlarni zulmni qiladiganlarni yaxshi ko'radigan qilib qo'yadi bir kishi qalbida adolatni yaxshi ko'rsa adolat qiladiganlarni yaxshi qilib ko'rsatib qo'yadi يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين alloh subhanahu va taolo jin va inson toifasini jamoasiga xitob qiladi ey jin va inson jamoasi sizlarga o'zinglardan elchilar kelmaganmidi sizlarga meni oyatlarimni qissa qilib o'qib beradigan elchilar kelmaganmidi va sizlarning mana shunday kuninglarga ro'baro bo'lishlikni bilan ogohlantiradigan elchilar kelmaganmidi ular javob qolu shahidna ala anfusina biz guvohmiz o'zimizni zararimizga deyishadi kelgan bu kundan ogohlantirgan va ollohni oyatlarini tilovat qilib o'qib beradigan elchilar kelgan deb tan olishadi alloh subhana va taolo tarafidan ularga bir tandid bo'lyaptiki ularni hayoti dunyo mag'rur qilib qo'ygan shu turgan hayoti dunyo faqat hayot shu deb mag'rurlantirgan va o'zlarining zararlariga hujjat guvoh bo'lishadiki kofir bo'lganliklari bilan guvoh bo'lishadi shu payg'ambarlarni qabul qilmaganligi va oyatlarni qabul qilmaganligiga guvoh bo'lishadi alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarga og'ir bir vazifani yukladi payg'ambarlarga dehqonchilikni rivojlantirishlik vazifasini yuklamadi payg'ambarlarga yoyinki imorat qurishlarni yoyinki moli davlatlarni ko'paytirish yoyinki boshqa bir hozirgi dunyo peshvolari harakat qilayotgan narsalar vazifasini yuklamadi agarchi payg'ambarlarning buyruqlari bajarilganda hayotdagi hamma tarmoqlar rivojlanadigan bo'lsa ham ular asosiy narsa bo'lmadi lekin payg'ambarlarning so'zlariga kirgan odamlar dunyodagi eng madaniyatli va eng yuqori odamlar bo'lishdi hamma sohada aqlni noto'g'ri harakatga yo'nalib ketib qolishlik yo'lini noto'g'ri yo'lga siljib qolishligidan qutqarishlik vazifasini yukladi va insonlarning qalblari va a'zolarini ko'r bo'lib qolishlikdan qutqarib qo'yishlik vazifasini yukladi va payg'ambarlar yo'lini yolg'on deb bu yo'lga kofir bo'lganlarga azobni bo'lishligini garovlab qo'ydi shuni yaxshi bilmoqligimiz kerakki inson fitrati pokiza toza qilib yaratilingan buni ustini jaholat uyum axlatlari bilan qoplab qo'yilgandagina boshqalarning yo'li g'alaba qilishligi mumkin ammo shu fitratni axlatni ustidan olib tashlanganda axlatini olib tashlansa u butunlay boshqa bir dunyoni haqiqati bilan ko'radigan bo'lib qoladi misol qilib aytganimizda bitta shariatning hukmlaridan bitta ikkitalarini misol qilamiz mast qiluvchi ichimlikni harom ekanligini insonning tabiati hayoti bo'ylab shu mast qiluvchi ichimlikni ichayotgan odam ham buni to'g'ri ish deb bilmaydi birodarlar modomiki shu axlat turgandagina shuni ichadi fohisha zinoni hayoti bo'ylab shu fohishabozlik qilib yurgan odam ham buning ayb ekanligini biladi qayerdan biladi alloh subhanahu va taolo uning tabiatiga bu narsaning nopok ish ekanligini bildiradi agar shu fitratini islom undagi axlatni olib tashlansa shunday nopoklik ishiga umrbot attang qilib o'tadi insonning aqlini ham burilib ketib qolishlikdan saqladi islom agar insonni o'zini aqlini o'zini yo'liga qo'yib qo'yganda tamomiy aqlga muvofiq deb eng dunyodagi noto'g'ri narsalarni ham to'g'ri deb ketgan bo'laveradi mana hozir aqliy tarafdan topilgan yo'llar hammasi o'zini ashu topgan aql botilligi botil deb aytyapti mana shuning uchun biz payg'ambarlarning vazifasini nima ekanligini bilib olishimiz kerakki bu nihoyatda og'ir vazifa va hamda eng saodatli vazifa edi payg'ambarlar vazifasi bunday ilmiy kashfiyotlar yoinki iqtisodiy rivojlanishlikni vujudga keltiradigan bo'lishlikdan oliy vazifadir ular bir arzimas vazifalardir payg'ambarlar vazifasi agar bajarilsa ular iqtisodiy va hamda boshqa narsalar o'z öz o'zidan rivojlanadigan yo'lga tushib qolaverardi va uni maxsus rivojlantiradigan hay'atlarni qurishlikka hojat tushmasdi xuddi mana zamoni saodatda shunday bo'lgandek umar ibn abdul aziz davrlarida biror bir zakotni qabul qiladigan odam qolmadi qayerga borib zakotlarni beriladigan bo'lsa bu zakotni qabul qiladigan odam qolmadi shunda zakotni olib borgan kishilar umar ibn abdul aziz odamlarni zakotdan behojat qilib qo'ydi degan ekanlar bizni tariximiz har doim tekshirib ko'rilsa bunday iqtisodiy boshqa tarmoqlarda rivojlangan bo'lishligida bu mana tarix bu sodiq bir guvohdir وربك الغني ذو الرحمة ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بالظلم وأهلها غافلون alloh subhanahu va taolo mana bu oyat bilan ollohni azobi mana bu yerda aytdikki albatta alloh subhanahu va taolo kofir bo'lganlarga azobni garovlab qo'ydi kofir bo'lgan payg'ambarni yo'lini qabul qilmaganlar albatta qiyomat kuni azoblanishadi va dunyoda ham azoblanishadi buni sababi alloh subhanahu va taolo ya'ni sizni robbingiz shaharlarni halok qiluvchi emas zulm bilan ahli va ahliha g'ofilun ahli beparvo bo'lgan holatda ya'ni ahllarga shu shahar ahllariga ogohlantirish yetib kelmasdan turib halok qilmaydi payg'ambarlar jo'natmasdan turib halok qilmaydi payg'ambarlar keladi ogohlantiradi bularni ogohlantirishligini qabul qilmaydi ularni balki masxara qiladi hamma zulmlarni bularga yetkazgandan keyin alloh subhanahu va taolo shu shaharlarni halok qilib tashlaydi alloh subhana va taolo payg'ambar jo'natmasdan turib biror bir shaharni halok qilmadi payg'ambarlarni masxara qilgandan keyin o'zini sunnati joriy bo'ldi shu yerda bir narsani eslatib o'tishimiz kerakki savol bo'ladiki mana ba'zi kishilarni yuragida turgan bo'lsa kerak hozirgi vaqtdachi ba'zi diyorlar borki u diyorlarga shunday joyda o'sganki na shariatni eshitgan na payg'ambarni eshitgan hayotda tug'ilgan kufrni ko'rgan boshqa hech bir dinsizlik bilan yashalgan shunday bo'lib o'tib ketgan bo'lsa biror bir da'vatni eshitmagan bo'lsa buni qiyomatdagi holi nima bo'ladi degan savol tushadi hozir bunday bir misol qilib keltirsak bir kishi bola tug'ildiyu shu tug'ilgan vaqtida o'rmonda qolib ketdi o'rmonda hayvonlar bilan yashadi hayvonlar faqat bulardan farqi ikki oyoqlab yurdi yedi ichdi shu yerda yurdi hayvonlar nima bilgan shular o'zini ulpati bo'lib yashadi shu odam o'lib ketsa qiyomatdagi ahvoli nima bo'ladi degan savol bo'ladi buni hozirgi vaqtda hozir o'rmon emas eng madaniyatli shahar degan dinsiz bo'lgan joyda o'zi zohirda eng madaniyat topgan baland imoratlarli bo'lgan shahar bo'lsayu o'zi o'rmondek yovvoyilar yashaganday joy bo'lsa mana bu yerda tug'ildi bir xonadonda tug'ildiki na ota onasi dinni bilsin hech narsani bilmaydigan olloh rasulini eshitadigan bir joy yo'q yo masjid yo'q biror bir joyda shu yerda tug'ilib agar shu yerda hayotdan shunday o'tib ketgan bo'lsa namoz deganni eshitmasa olloh subhana va taoloni haqida bir so'z eshitmasa payg'ambar degani nima degani buni eshitmasa shu holatda o'lib ketsa buni holi nima bo'ladi deb savol qilinsa hozirgi vaqtda bunga javob shuki agar ulamolar o'rtasida ba'zilar ixtilof bor umumiy bitta so'zni aytamizki agar bir kishi tug'ildi o'rmonda hayvonlar bilan yashadi shu hayot ekan deb o'tib ketdi o'tdi na bu, bu hayotida bir janoza ko'rdi yo boshqa bir namoz o'qigan kishini ko'rdi yo bir olloh rasulini hech qaysini so'zini eshitmagan bo'lsa shu holatda dunyodan ketgan bo'lsa agar aqli bilan ollohni yakkaligini bilib o'tib ketgan bo'lsa olloh bor bu yurgan olam bu turgan narsalarni yaratuvchi bir zot bor deb bu zot yakka zot deb tavhid fikri bilan dunyodan ko'z yumgan bo'lsa aksar ulamolar aytishgan bu ahli jannatdan bo'ladi deydi agarchi bir vaqt namoz o'qimasa ham chunki namoz aqida ollohni yakkaligini bilish shariat bilan vojib emas deyilgan aql bilan vojib aql bilan ollohni tanishlikka majbur bo'lmoqligi kerak chunki u hayot uni yakka yaratuvchi olloh bor bu zot bor ekanligini bilib tavhid asosida o'lib ketmoqligi kerak ammo namozchi namoz shariat yetib ketmasa biz bilmaymiz qayerdan bildik biz namoz o'qishlikni nima uchun besh vaqt namoz o'qiymiz nima uchun shunday besh vaqt namozni shunday ko'rsatgan shaklda o'qiymiz nima uchun biz bir yilda bir oy ro'za tutamiz nima uchun biz molimizni qirqdan birini beramiz o'ttizdan birini bermaymiz yoki ellikdan birini bermaymiz bular bizga shariat yetib kelmasa aql bilan bilinadigan narsa emas bular taabbudiy masalalar shuning uchun agar ollohni yakkaligini bilmasdan o'tib ketgan bo'lsa azoblanadi chunki alloh subhanahu va taolo aql bilan tavhidni bu vojib qilgan deydilar ba'zi ulamolar bor yo'q bunga ham risolat yetib kelishligi kerak deyishadi hozirgi shuning uchun ham allohning irodasi mana har qanday dinsiz kofirlar ham kabatulloh borligini biladi shu yerda shu yerdan bir islom dini tarqalganligini biladi har qanday millatlar ham biladi shunday bir dini islom masjidlar xususan hozirgi targ'ibot vositalari orqali masjidlarda bir g'alati bir boshqacha amal qilayotgan bir nima deb musulmon deb ataladigan bir xalqlar borligini biladi unga endi u hujjat barpo bo'ladi uni uzri yo'q uni odamda u odam albatta bilmoqligi kerak endi u musulmon diyorida tug'ilganlar musulmon oilada tug'ilganlarning mutlaqo uzri yo'qdir ularda alloh subhanahu va taolo shaharlarni halok qiluvchi emasmiz zulm bilan ularning ahli ollohning risolatidan g'ofil bo'lgan holatda halok qiluvchi emasmiz deyapti لكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون dunyoda iymon bor kufr bor iymonni xaridori mo'minlar kufrning xaridori kofirlar bular insonlardan ham bor mo'minlar kofirlardan ham bor ya'ni insonlardan kofirlar ham bor mo'minlar ham bor jinlardan ham mo'minlar bor kofirlar bor qilgan amallari sababli har biriga ya'ni insonlarga ham va kofirlarga ham insonlarga ham jinlarga ham ularning mo'minlari va kofirlariga o'ziga xos darajotlar bor mo'minlarning darajotlari bir necha darajotlari bor ba'zi darajotlari ba'zi darajotlardan balanddir kofirlarning ham ularning darajotlari bor ba'zi darajalari ba'zi darajalardan nihoyat darajada pastda turadi ba'zilari do'zaxda oyog'ini tagiga qo'ygan cho'g'dan cho'g' qo'yilgan holatdagina bo'lsa eng ozi eng oz do'zaxda azoblanadigan odamning holati ikki tovoniga do'zax cho'g'idan qo'yib qo'yiladi uning ta'sirida miyasi qaynab turadi eng yengil azoblanayotgani shu bo'lsa undan pastroqda azoblanadigani uni olloh o'zi biladi har birlariga qilgan amallari sababli o'ziga xos darajotlar bor rabbiz odamlar qilayotgan amallardan g'ofil emas ularning amallariga muvofiq jazo beradi وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين Rabbiz g'aniy bo'lgan zotdir. Hech kimga muhtoj emas. Zurrahma, rahmatlik zotdir. Agar xohlasa sizlarni dunyodan ketkizib, sizlardan keyin o'zi xohlagan odamlarni xalifa qilib keltiraveradi. xuddi sizlarni boshqa toifa odamlarning zurriyotlaridan vujudga keltirganga o'xshagan o'ylab qarasak hozirgi vaqtdagi dunyoda turgan hozir ba'zi bir obro'li bo'layotgan yoyinki obro'siz bo'layotgan ba'zi obro'li kishilar borki juda obro'si bo'lmagan kishilarning farzandi yo nabirasi ba'zi kishilar borki hech qanday obro'ga ega emas nihoyat darajada obro'li kishilarning avlodi alloh subhanahu va taolo boshqa zurriyotdan bizlarni vujudga keltirdi agar xohlasa bizni yo'qotib bizni o'rnimizga boshqa kishilarni olib kelib qo'yadi alloh subhanahu va taolo bu so'zni hammaga ham rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ashoblari juda ham ular johiliyat davridagi holatlari nihoyatda past edi ular to'rtta tosh topishsalar uchtasiniga qozon osib bittasiga ibodat qilishardi agar ularning axloqiy tarafdagi johiliyat davridagi kishilarning buzuqligi haddan oshgan edi fohisha haddan oshgan edi bu jaholat haddidan oshgan edi mast qiluvchi ichimlikni ichishlik haddidan oshgan edi mana bu zotlarni shular juda ham bir arzimas odamlarga qul bo'lib yashashardi rum hukmdorligi fors hukmdorligi bu arab xalqlarni hammasini mustamlaka qilib ezib yashardi alloh subhanahu va taolo bularni islom bilan musharraf qilib islomni eng katta qiyomatgacha namuna bo'ladigan zotlarga aylantirdi bularga xitob qilib agar sizlar bunchalik martabaga ko'tarishlikda ollohni hojati yo'q sizlarda olloh rahmati bilan sizlarni shu martabaga olib chiqdi agar xohlasa hammanglarni ketkizib sizlarni o'rninglarga boshqa xalifalarni olib kelib qo'yadi xuddi sizlarni boshqa odamlardan o'rinbosar qilib qo'ygandek shuning uchun mo'min kishi hech qanday g'ururlanmasligi kerakki biror bir o'ringa yoinki biror bir fazilatga ega bo'lganligi bilan bu bu g'ururni o'rniga alloh subhanahu va taolodan qo'rqish taqvo sifatiga ega bo'lish va allohni buyruqlarini bajarishlik bilan o'zida shakllanmoqligi kerak kofirlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xitob qilishardiki olib kel shu azobingni olib kel bizlarni hozir halok qilib tashla deyishardi xuddi hozirgi vaqtdagi odamlarni ham biror bir haqiqatni tushuntirmoqchi bo'lsangiz u haqiqatni tushunishga javob topolmagandan keyin oxirat haqida do'zax jannat haqida gapirsang shu albatta aytadiki sen azobingni menga olib kel hozir deydi alloh subhanahu va taolo xitob qilyaptiki sizlarga va'da qilingan narsalar albatta keladi bunda shak shubha yo'q u vaqtda sizlar bundan qutuluvchi emassizlar hech qachon qutula olmaysizlar bundan siz bularga xitob qilib ayting deyapti alloh taolo ya ala sizlar ham o'zinglarni o'rninglarda amal qilaveringlar o'zinglarni zalolatinglarda xo'p davom etinglar inni amil men ham o'zimning hidoyat yo'limda amal qiluvchiman yaqinda bilasizlar kimga dorul bu oxiratdagi xonadonning oqibati yaxshi oqibat kimga bo'lishligini yaqinda bilasizlar zolimlar mutlaqo najot topuvchi emasdir mana mo'min kishining javobi shunday bo'lishi kerak bu nihoyatda qalbidan oxiratga ishongan xotirjam bo'lgan kishining javobidir ho'p mayli sizlar ham zalolatinglarda amal qilinglar biz ham hidoyat yo'limizda amal qilamiz yaqinda bilasizlar sizlarga alloh subhanahu va taolo nima beradi bizlarga nima beradi buni yaqinda bilasizlar lekin zolimlar mutlaqo najot topmaydi bu narsani yaxshi bilib qo'yinglar demoqligimiz kerak mana bu narsa nihoyat darajada bir o'zi qalbidan haqiqatda ketayotganligiga ishongan kishining so'zi shunday bo'ladi juda bir birodarimiz haligi chilla haqida bir savol qilgan bo'libdi bu chilla deb o'zi chil tojik tilida so'z bo'lib chihil asli chihil bu qirq degani chihil degan so'z chihil degani nima bu nima turda degani ham bo'lishi mumkin lekin chihil deyilsa qirq degani bo'ladi buni o'zgartirib chilla deb qo'yilgan chilla deb bu yerda savol qilibdi endi javob bermasak bo'lmaydi ba'zi kishilar masalan o'zi bir uzora ibodat qilishlik uchun qirq kun o'tirishlikka harakat qiladi ba'zi bir kishilar masalan hozirgi bu xalqlar o'rtasida uylangandan keyin turmush qilgan yangi ro'zg'or qilganlarni qirq kun ba'zi ehtiyot bo'lib yurishlikka shunga o'xshagan tavsiya qilishadi bu narsa biz alohida bir oyat hadislarda bu narsa yo'q birodarlar lekin bir narsa hayotidagi yo'nalishlikni boshqa turga o'tkazayotgan vaqtda qirq kun ehtiyot bo'lish bu zarar qilmaydigan narsa bu bir ibodat yo boshqa narsa deb o'ylamasligimiz kerak masalan hayot yo'nalishi tubdan o'zgaryapti aytaylik ko'chaga chiqmaslik uchun o'zini tarbiya qilishlik uchun shu qirq kun bir takror qilish yo boshqa narsa bilan o'zini bir tarbiya hayot yo'nalishini o'zgartiryapti shunda bir qirq kun buni asli shu yerdan kelib chiqqan joyi yana ba'zi bir kishilar qirq kun degan narsa yo'qmikin degan narsa bo'lib qolmasligi uchun keltirib aytamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir sahobalardan bir kishini ko'rdilar va ribot o'zini olloh yo'liga bog'ladi ya'ni shu men olloh yo'lida o'ttiz kun o'zimni shu ollohni yo'liga tikdim nima ollohni buyrug'i bo'lsa qilaman deb hech qaysi boshqa o'zimni shaxsiy ishlarimdan voz kechdim deb bog'lagan kishi shun so'ra ribot deydi ribatun ribatu yawmin va laylatin khayrun minad dunya va fiha o'zini bir kechayu bir kunduz Allohning yo'liga bog'lash bu dunyoyu va dunyodagi hamma narsadan yaxshiroqdir dedilar sahobalar bu sahobalar bunda musobaqa qilishardilar masalan lashkarlarni qo'riqchilik qilishlikda bir kecha bir kunduz turishlikka tolashishardilar men turaman deb ya'ni shularni qo'riqlash uxlamasdan ikkita ko'zga o't tegmaydi aynun bakat min va aynun harasat fi sabilillah ollohdan qo'rqib yig'lagan ko'zga ham bu o't tegmaydi va ollohni yo'lida qo'riqchilik qilgan ko'zga ham bedor bo'lib chiqqan ko'zga ham bu o't tegmaydi degan hadislar bor shunda shu sahobaga so'radilarki dedilar nechi kun bo'lding bu ribot ya'ni o'zingni ollohni yo'liga bog'lagan nimingda nechi kun bo'lding deganlarda salasina yovman dedilar o'ttiz kun dedilar zid ashrah deganlar o'n kun qo'shib qo'ygan dedilar shu qirq kun bo'lib qoldi shundan ba'zi bir mumkinki men bu o'zimni fikrim bilan aytyapman bu hadis sharifni bor bu narsa shunda shu hadisi sharifni mazmunidan mabodo biror bir hurmatli kishi bir kishini shu narsada misol qancha bir o'zingni takror qilib o'zingni qur'onni takroriga yo darsga qattiq berilding desa o'ttiz kun degan bo'lsa o'n kun qo'shib qo'ygin chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ribotda turgan kishiga o'n kun qo'shgin deb qirq kunga nima qilganlar deb aytishligi mumkin shuning uchun jamoat tablig' jamoasi ham qirq kunga ollohni yo'lida chiqishlikka o'rgatishlikni aslini ham mana shu yerdan olgan bo'lsa kerak allohu alam ya'ni qirq kunda inson o'zini bir hayotning yo'nalishidan ikkinchi bir yo'nalishga chiqqanda qirq kunda shunda chiniqollashligi mumkin degan asosni shu hadisdan olingan bo'lsa kerak vallohu alam asos shundan iborat birodarlar undan tashqari mumkin bu fan olimlari boshqalar tekshirib ko'rishsa bir kishini ikkinchi bir muhitdan ikkinchi muhitga masalan aytaylik bir odam dinsiz bo'lib yurgan deylik alloh o'zi saqlasin namoz o'qimagan shu odam qirq kun o'zim jamoat bilan namoz o'qiyman deb shu harakat qilsa shu bilan bir martabaga tushadi va shu bilan yana boshqa hadislar ham borki qirq kun haqida rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan vallohu alam qaysi bir kishi qirq kun besh vaqt namozni jamoat bilan o'qisa uni qalbidan nifoq ko'tariladi deganlar shu narsalar shu sonlarga asosan ba'zi narsalarni qirq kunga bog'lash endi bundan kelib chiqmaydiki hamma narsani qirq kunga bog'lab ketaverishlik va unda bir jaholatga o'xshagan narsa qilib olishlik bo'lmasligi kerak masalan turmush qilgan odamlar qirq kun o'zini ehtiyot qilish va boshqa narsa desangiz sahob diniy ish chiqib qolgan vaqtida sahobalardan hamvala roziyallohu anhu uylangan kunlari shahid bo'lganlar uylangan kunlarida shu uylangan kunlarida jangga e'lon bo'lgan vaqtda ollohni buyrug'i tahir bo'lmasin deb g'usul qilmagan holatda chiqib ketganlar chiqib ketganlardan keyin shu jangda shahid bo'lganlar hanzala roziyallohu anhu ko'rinmay qolganlaridan keyin shunda jo'natdilarki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir kishini boringlar hanzala falon quduqni bo'yida u kishini maloikalar yuvib qo'ygan dedilar bordilar borsalar haqiqatda hanzala roziyallohu anhu ho'l holatda yuvilgan holatda turibdilar ko'tarib keldilarki u kishiga vahiy bo'ldiki hanzala roziyallohu anhuni shu maloikalar yuvganlik xabari shunda oilalardan so'raganlarda oilalari aytdilarki g'usul qilmagan holatda chiqib ketgan edilar shunday xabarni berdilar bu narsa bir narsani tushunishlik ko'r ko'rona bo'lmaslik kerak hali aytib o'tganimizdek payg'ambarlarning vazifasi ko'zlarni va qalblarni ko'r ko'r ko'rona tushunishlikdan ozod qilishlik uchun bu vazifalari bor bir narsani biz tushunganimizda ko'r ko'rona tushunmasligimiz kerak bir narsani uning mohiyatini nihoyatda diniy mohiyatini hamma tarafini tushunmoqligimiz kerak mana bu narsa shuni ko'rsatadiki demak bir kishi hayotining bir yo'nalishi aytaylik dinsiz holatda namoz o'qimay yursa qirq kun jamoat bilan o'qilishlik bilan qalbida nifoq ko'tariladi deganlar umumiy bu so'z bu faqat yangi namoz boshlagan kishiga nisbatan emas mana bu narsalar shu qirqga bog'langanligini siri shu bo'lsa kerak bundan kelib chiqmaydiki hamma narsani qirqtaga bog'lab ketaverishlik to'g'ri kelmaydi to'g'rimi masalan bir odam bu qirqta narsada ish ko'p deb turib hech qachon qirqta nonni yeyormaydi hech qachon to'g'rimi qirqta narsani qozonga qirq bo'lak qilib go'sht tashlaylik yoki qirq bo'lak qilib qand yeylik shunga o'xshagan qilinmaydi har bir narsani biz ko'r ko'rona tushunishlikdan o'zimiz ehtiyot qilmoqimiz kerak bir odamni qirqta ish ko'p ekan qirqta libosi bo'lishi kerak yoki qirqta bunisi bo'lishi kerak shu deb ketilaverishlik bu ko'r ko'rona tushunishlikdir bu asoslar mana bu narsa islom haddan tashqari yuqoriga ketish va haddan tashqari past ketishlikdan salomatdir tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak mana alloh rozi bo'lsin endi bu savol o'zi sodda savol bo'lganu lekin shuni tushuntirishlikka bu kishi sabab bo'ldi kim bo'lsalar ham alloh rozi bo'lsin shuning uchun agar bir odam hozirgi vaqtdagi ayollar yangi turmush qilgan o'g'illariga chilla chilladasan deb ehtiyot qilgancha diniga ham shuncha ehtiyot qilganda allomai zamon bo'lib ketardi o'g'illari agar o'zlari ham shu chilla degan narsaga e'tibor bergancha namozlarni jamoatiga yoyinki boshqa qur'on o'qishlariga qirq kun men o'tirib bitta surani takror qilib yod qilaman deb shunaqa qilinsa bironta bir kishida eshitmaysizki mana shu surani qirqtadan o'qib yuray deyishlikni eshitmaysiz ammo qaysi rohati bo'ladigan bo'lsa darrov kerak bo'lib bo'ladigan bo'lishlik noto'g'ridir birodarlar ularni alloh taolo dardlariga shifo bersin shifoi tomba bersin allohu akbar bir duo qilib qo'ymoqchi edim o'zim g'oyibona ko'pchilikni duo qilgan bo'ldik alloh subhanahu va taolo bizlarga bir hamdardlik qilib yordam berayotgan birodarlarni alloh taolo o'zi bu duo qilishlikdan boshqa narsa bilan biz qaytara olmaymiz alloh subhanahu va taolo ajri azim bersin va alloh subhanahu va taolo dini islomga xizmat qiladigan kishilardan qilsin va olim bo'lsin farzandlari ham o'zlari ham mujohid kishilardan bo'lsin taqvo sifatiga ega bo'lsin alloh subhanahu va taolo dini dunyoda xor bo'lmasligini alloh taolo nasib qilsin allohu akbar alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlikka vasiyat qilaman allohdan taqvo qilishlik allohni huzurida eng mukarram bo'lishlikka sabab bo'ladi islom adolatga buyurgan ulamolar shunday deyishgan ekanlarki qaysi bir narsa adolat bo'lsa shu islom islom tamomiy adolat ya'ni adil degan narsani har bir narsani tekshirib ko'rmoqligimiz kerakki shu adolatligi muqarrar bo'lgan bo'lsa bu islomdan hisoblanadi agar bu adolat bo'lmaydigan bo'lsa zulm bo'lsa buni aksi u islomdan emas rasululloh sollallohu alayhi vasallam birinchi ollohni arz soyasida bo'ladigan yettita toifani birinchisini ham adolatlik إمام دلال إمام اللهم تقبل منا واعف عنا اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا اللهم احفظنا يا فياض من جميع اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر والمرد إلى